Skirtingai nuo populiaraus įsitikinimo, barai ir klubai, apskritai naktinis gyvenimas yra turbūt viena blogiausių vietų, kur galės susipažinti su mergina ir kurti santykius, nesvarbu ar trumpalaikius, ar ilgalaikius. Taip yra todėl, kad klube yra žmonės, su kuriais tu dažniausiai neturi nieko bendro, tai reiškia nepažįstami yra daug alkoholio, a, tiesiog yra didelis garsas, daug visokių a, būdų, kaip prarasti koncentraciją ir dėmesį. A, moteris saugosi, jog, a, kaip pasakyti, jos dauguma jų yra įstembusios, nes nenori būti, a, kaip pasakyti, patirti nemalonumus su keistais vaikinais. A, jos nenori kažkokio užpuolimo, fizinio išnaudojimo. Ir tuo tarpu dauguma vaikino bijo pažeminimo ir bijo atstumimo. Tai didžiai daliai, ne tai kad didžiai daliai, bet iš esmės klubai yra viena iš sunkiausių vietų, viena iš blogiausių vietų, kur žmonės gali pažinti vienas kitą. Viena iš priežasčių, kaip jau sakiau, yra todėl, kad Tiesiog moterų yra pati didžiausia pasąmoningo baime pažintise. Ta, kad a, jos bijo būti išnaudotos vyrų. Jos bijo fizinio, fizinės prievartos, tiek emocinės prievartos. Ir tiesiog pats įsivaizduok vaizdą. Tu įeini į barą, į gėjų barą. Gėjų bare yra um, Vengiai, kurie yra už tave didesni, stambesni, agresyvesni, išgėrė ir jie visi tave nužiūrinėja, o tu nesigėjus. Bet įsivaizduok, kad visi tie gėjai tave nužiūrinėja ir tiesiog kryja tave akimis. Ir e, netrukus kas antras pradeda tave kalbinti, kai kurie netgi pradeda tave liesti ir kaip paskui visi jie už tave didesni ir tu kaip ir nelabai gali ką pasipriešinti, tiesiog gali tikėtis, kad nieko blogo nevyks. Maždaug įsivaizduoju, kaip merginos jaučiasi tokiais atvejais klube. Turiu suprasti, kad merginai didžiausia baimė yra būtent ta vyro, ta tokios prievartos baimė. Ir nors sąmoningai pagalvojus, mes vis suma, suvokame, kad čia yra klubas ir apsauginiai, yra ten dar kažkas ir, ir, ir šiaip mes gyvename saugiausiais laikais per visą istoriją. Ir tikimybė, kad kažkas įvyks, yra labai menka, vos ne nulinė, bet tai yra pasąmoninga baime, tiesiog ne, ne, ne, nesaugi baime. Taip yra todėl, kad anksčiau, kai buvom gyvenam gentise, tai moteris save jausdavo saugi savo gentyje, nes ją prižiūrėdavo kaip pasakyti, jos draugai arba tos, nu, toje gentyje esantis vyrai ir jisai buvo kaip šeima toje gentyje. Jeigu jinai išeidavo iš genties arba tai ogauti, arba tarkim, genti užpuldavo kiti, kita gentis, kiti vyrai, tai vyrus išžudydavo, o visas moteris paimdavo, išprievartaudavo, um, ten paimdavo vergyjai vaikus ir moteris ar dar kažkam. Tai. Esmė, kad vyrai visą laiką išnaudojo savo fizinę galę prieš moteris. Ir tai buvo, tai vyko labai, e, kaip pasakyti, ilgai. Dabar gal mes turim, nežinau, tūkstantį, ne tūkstantį gal. 500-600 metų, kur moteris iš tikrųjų e, jau turi, turi, turi tą teisę ir, <laughs> ir yra šiek tiek saugesnė. Tuo tarpu vyrų baimė yra didžiausia seksualinis pažeminimas arba atstumimas, kitaip sakant. Nes to, vėlgi gentyje, jeigu įsivaizduokim gyvenam tūkstančius metų atgal gentyse, tai gentyje, jeigu tu bandai, tarkim, pakabinti vieną iš merginą gentyje ir e, tau nepasiseka arba jinai iš ties pasišaipo, Ir tada visai genčiai praneša, kaip tau nesėkmingai ten viskas sekėsi ir koks tu esi nevėkšla tai tavo socialinis statusas gentyje yra sužlugdytas. Tu, ta prasme, tu viskas, ta prasme, skaityk <laughs> visas tavo gyvenimas, ne šunė nadegos, nes vyrai tavęs negerbė, moteris tavęs negerbė, uh, tu, kaip pasakyt, gauni mažiau valgyti, niekas tas nepripažįsta ir tampi. Nu, ta prasme, būna labai sunku, tu tampi pastumdėlis ginti. Vėlgi, sąmoningai mąstant, šitas variantas, nu, šiuo metu dabar klube yra, kaip pasakyti, jis neįmanomas, nors e, jis nieko nebereiškia. Nes kad mergina tave, kad ir kaip jinai tave atstumtų, pažemtų, to socialinė reputacija dėl to nekrenta, nes aplinka yra visiškai anonimiška ir e, tiesiog niekas nepasikeis, ar tave kažkas atstums ar ne. Tai yra tik tai tavo ar to žmogaus reikalas. Daugiau iš to klubo niekas daugiau jokios, jokios žinios niekur neišeis ir nepakenks. Taigi dauguma vaikinų, a, ypač intravertai arba tie vaikinai, kurie neturi daug tokio pasitikėjimo savimi ir, ir nėra pripratę prie tų situacijų, iš esmės vaikinai, kurie nėra pripratę e, laužyti socialinius standartus, jie tiesiog jaučiasi droviai ir tiesiog, e, jeigu ir užkalbina moterį, jie jaučiasi taip, lyg kažkas lieptų, patys nežino ką. Jie drovės savo seksualumo ir jie tiesiog negali būti tokie laisvi. Kita vertus, e, vaikinai, kurie taip vadinami yra šikniai, kuriam visiškai nesvarbu jų reputacija, jiem nesvarbu, ar jie įžeidž žmogų ar neįžeidž žmogaus. A, e, tie vaikinai, kurie yra visiškai labai drąsūs, kurie yra dažniausiai ekstravertai ir visiškai nebijo jokio pažeminimo, jie nebijo įsišokti. Tokie vaikinai dažniausiai ir yra sėkmingi tose vietose, nes jie nebijo prieiti prie merginos ir kad ir kaip negražiai atrodytų, a, jisai gali su ja bendrauti kaip normalus žmogus, nu, neprodant jokio drovumo ar jokios bando, aps, bandymo apsiginti ar slėpti kažkaip savo seksualumą. Pavyzdžiui, aš esu labai sėkmingas baruose ir klubuose, bet man reikėjo neįtikėtinai, neįtikėtinai daug įgyti patirties ir sukaupti kompetencijos, kad toks būčiau. Pirmus kartus aš buvau visiškai pasimetęs, buvau <laughs> visiškai uh, tiesiog streso būsenoje, nežinau nei ką daryti, nei ką sakyti iš esmės, kaip ir daugumas stovėdavau arba ten Vaikščiu iš vieno kampo į kitą ir negalėjau pratarti nei žodžio, nei vienam iš aplinkinių žmonių. Ir e, man prireikė gal dviejų metų, kol, vėlgi aš, ne, aš ne, nenaudodavau alkoholio. Kartais galbūt išgerdau, bet, bet iš esmės aš negeriu alkoholio. Uh, bent jau tais atvejais, kai einu ir bar, barus ir klubus, šiaip aš neturiu nieko prieš alkoholį. Bet uh, Po dviejų metų aš tikrai jau buvau visiškai, kaip pasakyti, disensibilizavęs save. Disensibilizavimas reiškia, kad tu pripranti prie aplinkos, man visiškai buvo jau nebesvarbu, nei ką apie mane kas pagalvos. Tarsi aš visiškai jaučiausi jau klube kaip namie. Uh, ir garsi muzika, ir visas tas triukšmas, ten visas chaosas man visiškai, <laughs> visiškai nerūpėjo, aš galėjau netgi medituoti toje aplinkoje. Taigi aš galėdavau, galiu ir dabar prieiti prie merginos ir e, elgtis, e, kaip pasakyti, be baimės, be streso, elgtis normaliai. Ir dažniausiai beveik 90 atvejų mergina būna ta, kuri labai jaudinasi ir negali, kaip pasakyti, atskleisti tos savo asmenybės. Ir tai yra visiškai normalu. Ji, ta prasme, jeigu tau nesiseka klubuose, tai Tai taip ir <laughs> turėtų būti, nes klubai yra ne ta vieta, kur, kur e, daugumai žmonių turėtų sektis. Klubuose gali sėkmingai, e, kaip pasakyt, turėti sėkmės tik tai tokie, um, kaip čia pasakyti, labai drąsus ir tokie netgi arogantiški ir šiek tiek agresyvūs žmonės. Ne, tai aišku, nebūtinai tai yra tiesa, bet iš esmės, kad e, reikia labai daug kompetencijos ir patirties kad pagaliau galėtum klube judėti laisvai. Taigi jų klubai ir barai nėra geriausia vieta, kas yra geriausia vieta. Iš esmės tavo pažintinis gyvenimas neturėtų skirtis nuo tavo socialinio gyvenimo. Klubai tai yra liktai pabėgimas nuo realybės, kai, nu, tarkim, aš dirbu tokį darbą, čia valgau tokį maistą, darau tą ir aną, ir va čia štainiu aš einu prisigerti ir, ir, ir, ir visiškai parodo savo kitokią asmenybę, nes negu esu iš tikrųjų, ta prasme, tai yra liktai pabėgimas realybės ir po to aš jau ten visiškai išsiriekau, užsidukau ir greitai grįžtu ir tampu vėl tasai normalus, paprastas žmogelis einantis į darbą. Tai taip neturėtų būti, tavo, kaip jau sakiau, pažintinis gyvenimas turėtų būti lygiai toks pats kaip socialinis gyvenimas. Tai ką turėtum daryti, tai tiesiog išvardinti dalykus, kuriuos tu a, mėgsti daryti ir darydamas juos turėtum susipažinti su naujais žmonėmis ir taip pat moterimis. E, tai, tai yra, kai tavo pažintinis gyvenimas neišsiskiria iš savo socialinio gyvenimo. Kitaip sakant, turi rasti kažkokius hobius, būrelius, socialinės grupės, kur žmonės susirenka ir yra ten dėl vieno ar kito tikslo, dėl vienos ar kitos priežasties. Ir ta priežastis turi būti būtent tai, kas tau pačiam patinka. Būtent tai yra svarbu todėl, kad e, tas vienas tikslas ir žmonės ten sus, sus, sus, susirinkę, e, visa ta aplinka sudaro, e, kaip pasakyti, genties e, aplinką arba genties įvaizdį. Kitaip sakant, jeigu e, tu susipažįsti su mergina, pavyzdžiui, ten jogos klasėje, jūs jaučiate, todėl kad jums abiem patinka joga tai pasąmoningai mergina tavęs nebemato tavęs kaip potencialaus pavojaus arba pasąmoningai nėra to, kas yra, pavyzdžiui, klube, kad jūs esat nepažįstami, nes jūs jau turit bendrų interesų. Tai reiškia, kad jį visą laiką tave mato kaip, kaip iš savo genties esantį žmogų. Dėl to bendraujant tiek vyrai, tiek moteris retai arba tiesiog užsideda mažiau skydo vienas priešais kitą, jie yra labiau atviri, nėra drovus ir, ir nėra jokio streso ir, ir baimių. Moteris tokiuose situacijose niekada tavęs nematys kaip iškrypelio, kaip pavojus kažkokio, nes e, tu jau esi grupė, tu jau esi priimtas į grupę. Taip pat tau nėra, kaip pasakyti, tau yra daug <laughs> mažesnės galimybės būti pažemintas, nes uh, jūs jau čia esate dėl kažkokio tikslo jūs jau turite panašumų. Ir būdamas tokiuose grupėse, e, surasdamas burelių, tu visų pirma sutiksi naujų žmonių, naujų draugų, kurie, su kuriais domitės panašiais interesais, kurie domisi taip pačiais dalykais. Antras dalykas, tu susipažinsi su moterimis, kurios domisi tais pačiais dalykais kaip ir tu, kurios galbūt yra suinteresuotos tavimi. Trečias dalykas, tu susipažinsi su a, moterimis, kurios turi draugių moterų, kurios a, gali tave supažindinti, jei jos ieško vaikino ar kažko kito. Ir taip pat to pačiu yra vyrai, kurie gali supažindinti tave su, su kitom merginom iš jų socialinio rato, kurios galbūt bus tavimi suinteresuotos. Taip, kad čia nėra net, taip prasme, tai neįmanoma pralaimėti renkantis šio, šitą strategiją. Be to, tu išmoksti kažką naujo, tu darai tai, kas tau patinka, tu darai save laimingu. Tu vienu šūviu nušauni 20 <laughs> zuikių turbūt. Tai pavyzdžiui, vienas iš tokių naujesnių hobių, kuris, pavyzdžiui, padeda įeiti į gerą sportinę formą, yra crossfito treniruotės, kur ne tik ten yra moterių, kurios yra puikioj, kaip pasakyti, sportiniai formai, Bet taip pat tai yra ir e, socialinis labai sportas, nes e, kiekvieną pratimą turi daryti grupėje žmonių ir neišvengiamai ten žmonės labai bendrauja ir labai paprasta surasti kažkokių draugų, pažįstamų ir sukurti socialinius ryšius. Kitas variantas, kas man patinka, yra joga. Jogos metu sunku susipažinti, bent jau tų pratimų metu, su mergina, nes kiekvienas daro jogą atskirai, e, siekdami instruktorių arba instruktorę. Bet taip pat jogos metu būna ir yra labai daug pratimų, kuriuos turi daryti poroje. Ir, ir apskritai tiek po jogos, tiek prieš jogos treniruotės visada gali susipažinti su žmonėm. Ir dažniausiai joga ateina irgi nuostabaus kūno ir sielos savininkės ir tiesiog žmonės, kurie draugiški, kurie nori bendrauti. Taip pat, kas dar man labai patinka, tai yra aktorinio, improvizacinės klasės. Tai būtent e, ateina irgi labai labai labai įdomus žmonės, kurie yra atviri viskam, atviri pasiūlymams, atviri naujiems atradimams. Ir ten tu ne tik, kad gali supažinti su mergina, bet gali pakelti savo socialinį pasitikėjimą savimi, savo pokalbį įgūdžius, savo baimę įveikti, įgyti didesnės charizmos ir visa kita. Nes būtent ten tu būni su aktoriais, kurie moko tave improvizacijos meno. Tai yra vėlgi vienas iš mano tokių, mano asmeninių labiausiai man patinkančių e, grupių. Taip pat seminarai arba kažkokios paskaitos yra irgi nerealus būdas susipažinti su <laughs> naujais žmonėm ir aš tiek daug draugų esu susitikęs, tiek daug mielų nuostabių moterų susitikęs. Nes vėlgi, tu eini į konferenciją, dažniausiai tai būna žmonės, kurie jau tikrai kažko ieško, jiem įdomu šitas rytis. Tai yra visų pirma žmonės, kurie nėra pasyvus gyvenime, jie yra aktyvūs, jie kažką veikia gyvenime, kažką daro. Jie siekia daugiau iš savo gyvenimo. Ir ten susirenka tie, tie pat žmonės, kurie pasidalina tom pačiom vertybėm. Ir tai yra puikiai galimybė, kaip pasakyti, labai lengvai inicijuoti pokalbius, puikiai galimybė atskleisti savo patrauklės savybės. Ir kaip visada įprasta, tai jeigu tu eini su draugais arba, ta prasme, dažnai tu turi kažkokių bendrų draugų, bendrų pažįstamų ir tuo pačiu visos tos paskaitos arba konferencijos dažniausiai vyksta porą dienų. Ir labai lengva tiesiog susipažinti vieną dieną su mergina, kitą dieną vėl su kažkur papalipėti ir per tas porą dienų sukurti netgi labai gerą tokį stiprų įspūdį apie save. Tai Lietuvoje yra, buvo Forum One, uh, yra, aš asmeniškai pats esu buvęs milijardą, <laughs> ne milijardą, bet labai daug tų verslo konferencijų, yra verslo Lietuva, visos, visos e, remini, remiami renginiai, beveik kas, kas mėnesį, kas, kas savaitę tikriausiai būna visokie, visose universitetuose renginiai, kur tiesiog žmonės, uh, mokome apie verslumą, e, tuo tarpu greitai bus e, apie jogos dienos renginys, Litexpo parodų centre būna irgi apie viską, ta prasme, įvairių, įvairių paskaitų, kur tikrai aš susipažinau su, ir su verslo partneriais, ir, ir ta prasme, <laughs> tik ir visada yra galimybė pažinti kokią nors nuostabią moterį. Taip pat savanoriavimas e, dažniausiai tiesiog būna perkrautas moterim ir vėlgi e, yra tau nebūtina ten savanoriauti senelių centruose, jeigu tu nenori. Taursne yra tikrai įdomių labai vietų, kur gali e, pasirinkti ir tai vėlgi tu pagenysi socialinius įgūdžius, savo pasitikėjimą savimi, nes pasiimsi kažkokią naują sritį. Ir Ir svarbiausia, aišku, daryti tai, kas tau patinka. Nes iš tikrųjų pasirinkimo savanoriauti yra labai daug. Taip pat, kai susitinki merginą, kuri savanoriauja, jinai beveik šimtų procentų būna ta, kuri, kuriai svarbu rūpestis, kuriai svarbu šiluma ir kuri tokia yra labai prieraišus žmogus. Taip pat yra visokios politinės ar netgi religinės grupės, pavyzdžiui, yra jaunųjų konservatorių ten kažkoks judėjimas, toliau yra liberalų kažkoks judėjimas, e, darbas, jaunimo organizacija. Aišku, aš <laughs> nenoriu nei vienos jų reklamuoti, bet e, mano asmeniškai yra nemažai draugų tose organizacijose. organizacijose. Ir yra netgi pažįstų žmonių, kurie sutiko tose organizacijose ir savo žmonas rado. Ir greičiausiai vat, iš šitų vietų būtų tie visi tokie politinės parti, partijos, tokie bureliai. Vėlgi ten yra labai fainų žmonių, bet dažniausiai tai jau turėtų būti jau tie ilgalaikiai pareigojantis santykiai į, į tose vietose. Taip pat visokie bėgimo maratonai, kas aišku, <laughs> jau ne kiekvienam, bet um, ir to pačiu galima, turbūt bus žmonių, kurie sakys, kad sunku susipažinti. Bet bet koks toks, e, kaip pasakyti, sporto įvykis, sporto renginys, yra tikrai labai daug galimybių tiek po rungčių, tiek prieš rungtis susipažinti su žmonėm, bendrauti su žmonėm. Ir taip pat yra pramogų parkai, kur yra visokie ten a, batutai, a, kur galima tiesiog šokinėti ir daryti akrobatinius triukus. Yra vandens visoks sportas, pavyzdžiui, aš asmeniškai būlinčių sportų užsiemu ir žinau vietas, kur žmonės įsirenka su burlintėm plauti ir ten taip pat gali supažinti su neįtikėtinom merginom. Taip pat dažnai universitetai turi labai daug įvairių tokių burelinių klasių, kur gali išmokti apie psichologiją, apie maisto gamybą, apie vos ne bet ką. E, gali netgi e, yra, pavyzdžiui, tie vyno, vyno skanavimo, testavimo vietos, ne, neatsimenu kaip tai vadinasi, degustacijos, va, e, kur irgi gali sužinoti apie vynus, kas irgi tau tikrai nepakenks, a, nes dauguma vyrų apie tai nesupranta, neturi žalio supratimo. Bet, a, e, kaip jau sakiau, tai čia universitetai turi labai daug, labai daug, ta prasme, pasiūlymų tos užklausinės veiklos. Ir tuo tarpu, pavyzdžiui, vynas degustacijos, tai čia aš nesėsiu universitetais, bet e, kad ir juose gali susipažinti su vyresniais žmonėm, vis tiek tai yra gerai, <laughs> nes galbūt tas vyresnis žmogus turės ten dukrą arba, arba kažką tai, su kuo tave gali susipažinti, tai jeigu mato, kad tikrai fainas vaikinas. Taip pat tau reikia visą laiką gerinti savo socialinius įgūdžius, tau reikia priprasti prie žmonių bendravimo, prie socialinių situacijų, Dėl to bendravimas tiek su senesniais žmonėm, tiek su vyresniais žmonėm, e, tiek seksualių, tiek neseksualių būdų, e, paprasto pokalbio palaikymas yra tobulinimas savo socialinių įgūdžių. Taip pat šokiai yra vienas dalykas, kuriuos vos nepamiršau, nepaminėti, yra neįtikėtinai, neįtikėtinai geras hobis, kuris yra labai šokant, šokantis ir labai yra patraukus moterim. Ir to pačiu visose šokių klasėse yra daugiausiai 10 moterų prie vieno vyro ar kažkas panašaus. Vėlgi, turi pasirinkti tai, kas tau patinka. Yra nuo hip hopo iki salsos, iki lindy hopo, iki turbūt valso ir pramoginių šokių. Ir pasirinkti tai, kas tau patinka. Aš, aš asmeniškai man patinka šokti tai ir pas, aš esu buvęs tiek salsoje, tiek, tiek hip hope, tiek lindy hope. Ir ten dažnu atveju yra, pavyzdžiui, salsos klasės yra tiek daug moterų, kad jos net laukia kol galės pasipraktikuoti su vyru, nes vyru yra per mažai. Ir dauguma vyrų, kurie ten yra, dažniausiai jie yra, kaip pasakyti, e, sunkiai bendraujantis arba drovus ir iš tikrųjų neišnaudoti va tokių va grupių šokių yra tiesiog nuodėme. Taip pat yra tapybos, skulptūros klasės, netgi dainavimo, kur vėlgi yra dešimt moterų prie vieno vyro, kur vėlgi moteris yra tenas nes jom patinka menas ir nes jos nori tobulėti. Tai yra puikus, puikus būdas surasti labai įdomių asmenybių. Svarbiausia, kad tas tavo pasirinkimas būtų tai iš tikrųjų, kas tau patinka. Nes žiauriausia yra tai, kai vyras ateina į kokią nors tą burelio klasę ir jam visiškai <laughs> nesvarbu, kas ten yra dėstama, o jis ten, ten dėl moterų ir dėl merginų. Tai moteris tai akivaizdžiai jaučia, tai nėra patrauklu. Ir kita vertus yra vyrų, kurie aišku sakys, kad o, tai čia nevyriškos bureliai, čia, čia kaip pasakyti, skulptūros ar ten menas, ar, ar, ar joga, tai čia, čia labai moteriška ir taip toliau. Ir aš šiandien noriu pasirodyti gėjus. Tai čia yra tiesiog absurdas, nes moteris tose vietose, kaip pasakyti, nori daugiau vyrų, nori sutikti vyrus. Ir aš pažįstu labai labai labai daug porų, kurios būtent susitiko taip. Ir net nesvarbu, ar tavo tikslai, tikslai yra ilgalaikiai ar trumpalaikiai, nes tai bet kokiu atveju daug lengviau pasiekti bet kokius santykius per socialinės grupės.